reka duhe mwege mwese meze mukurikirana radiyo sikwenera gakura amakuru tubashikiriza kuri wa migenekerezo rya cumi na gatandatu nzero umwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kaminuza y'imwaro igiye gutangura inyigisho zo ku rwego rwa masiteri ngo kugira ngo hibandanye ishyira mu ngiro intunganya inyigisho nshasha ya leta ibi byashyikirije kuri wa gatandatu n'umuyobozi w'iyo kaminuza emmanuel banzu mu gihe iyo kaminuza yari iramutse itanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri bo mu mugwi wa cumi na kabiri deuxième promotion bo ku rwego rwa lisansi bijyanye n'amagara y'abantu umwaka w'indwi w'ishure ry'akarorero ryo kuri lise rusengo muri komine ruyigi ntara ya ruyigi abanyeshuri icumi kuri mirongo irindwi barashikanye amanota mirongo irindwi ku ijana n'ayarenga nayo nca hagati y'ukuntu bamenye mu ishuri ikabishika ku manota mirongo itandatu n'icenda nibyijana cumi izabari zenyo nkuru nkuru zigiza amakuru yacu mu kanya mu buryo buramvuye twihadutse kubaha ikaze twaduheje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru kaminuza y'imwaro igiye gutangura inyigisho zo ku rwego rwa masiteri ngo kugira ngo ibandanye ishyira mu ngiro intunganya inyigisho nshasha ya leta biri byashyikirijwe kuri wa gatandatu n'umuyobozi w'iyo kaminuza Emmanuel Banzubaze mu gihe iyo kaminuza yari iramutse itanga impapuro z'umutsindo ku banyeshure bo mu mugwi wa 12 deuxième promotion bo ku rwego rwa licence mu bijyanye n'amagara y'abantu umuyobozi agahamagarira abanyeshuri kuza kwiyandikisha mu gihe izo nyigisho zizoba kuba zatanguye ngo kuko bafise abigisha babifitiye ubumenyi n'ubushobozi itunganya ry'ibyigwa BMD nuko twebwe muri mwaka dutanguye tuzoje dutanga gutanga impamyabushobozi zo muri urwo rugero hanyuma tukaba twifuza rero yuko abazoshobora guheza ngaha boca babandanya muri urwo rugero rwa kabiri rumwe gwitwita masere ico gihe tusanzwe tuba turazitunganya hariho masere tuba turatunganya ijyanye n'ivyo gufungurira abantu rumwe bita nutrition na master isanzwe no gukurikirana ababyeyi ivyo bita master en santé de la reproduction ico ni kimwe cyane cyane mu gice cya kabiri cy'ayo mashuri hanyuma tukaba dusanzwe rero n'indi migambi rero dufise ari iyo kugira ngo dushireho ibisata bindi twarasavye mu bushikiranganje bujejwe amashuri ya kaminuza twarasavye gushiraho ibindi bisata na cane cane twasavye igisata cyo kuvura ibitungwa arico bita santé animale n'igisata cyo gukingira ibidukikije n'amashamba arico bita foresterie et environnement ivyo bisata bizoba biri muri eh, nicyo no kwita faculté des sciences izobera muri komine ya Gisozi ivyo rero ni vyavuga navyo nyene tugomba gushiraho tukibana navuga ah, mu gisata c'indero mu mwaka w'indwi ishuri ry'akarorero ryo kuri lycée Rusengo muri commune intara ya Ruyigi Abanyeshuri cumi kuri 70 barashikanye amanota 70 n'ayarenga na inca hagati y'ukuntu bamenye mu ishure ikabishika ku manota 39 na bitandatu aho ni mu gihe mu myaka iheze ngo amanota nkayo atahora aboneka mu myaka y'indwi ujeje ivyigwa kuri iryo shuri niko biri Melance akavuga ko bishimira umwimba abanyeshuri baronse muri rusange navuga yuko tubyishimira turabye ubumenyi bafise ubwa mbere ni abana ubona yuko n'umwarimu uwo ari we wese ariko arabigisha aryoherwa kuko barakurikira cyane bakabaza ibibazo babajije bose bakarondera kwishyura ukabona ko bafite umwete cyane ugasanga rero n'abarimu bigisha yo birabaryohera cyane iyo bariko barigisha igira kabiri ni uko uheze ukabona ko ugereranije n'abo twahora tuba dufise ni abana ubona ko batahura ibaransa mbere n'iyo bagereranya n'abari mu w'umunani urabona ko bafite urugero rwo gutahura igifaransa ngira kuruta n'abiga mu w'umunani byaranabonekeye no mu mwimbu twaronse eh, kuko moyenne de la classe eh, barose amanota ashika mirongo itandatu n'icyenda n'ibice cumi na bitandatu ku ijana ariko turabye mu myaka iheze twahora turonka amanota ari hagati ya mirongo itanu n'abiri na mirongo itanu n'atanu mu mwaka w'indwi turavye naho abarenganye mirongo itanu ku ijana eh, bose muri uno mwaka nta n'umwe wo mu w'indwi atashikanye amanota mirongo itanu ku ijana mbere ahantu babwira yuko ku banyeshuri mirongo ibiri n'indwi biga muri uwo mwaka w'indwi abanyeshuri bashika cumi barashikanye amanota mirongo indwi ku ijana umunyeshure wa mbere muri iryo shure arashikana amanota mirongo umunani nane ayo manota ntitwari duherutse kuza turayabona mu mwaka w'indwi niko biri akavuga ko kugira ngo babandanye kuduza urugero rw'ubumenyi bw'abo banyeshuri bo mu mwaka w'indwi bo kuri iryo shure babasaba kuza barasoma ibitabo kandi agasaba n'abigisha kubigisha bashizemwo umwete kuruta kugira ngo bazoshike mu mwaka w'icenda ari incabwenge izoshobora gutora cya kibazo cya leta neza abarimu bigishayo bose barafise diplome ya kaminuza hanyuma nko ku kijanye n'ururimi twigishamo igifaransa abo bana turabasaba yuko baza barasoma tujya dutabo turoma duto duto twabo hanyuma bagaheza ukwezi guheze eh, bakagira bakajya imbere bakavuga ibyo batahuyemo kugira ngo tubandanye tubaduza cyane cyane ku rugero rwo gutahura ibyo baba ariko bariga kuko tumaze kubona yuko abanyeshuri benshi ikibazo bagira ari ugutahura ururimi baba ariko bigamo ubwira gatatu nuko twasabye abarimu bacu bariko barababaza no n'ukumene babigisha babaze nk'uko babigishije kandi babigishe basizemo umwete kuruta n'inguvu kandi no mu kubabaza bashyiremo novuga nti agaci nk'ako bakoresheje mu kwigisha kuko turabona ko ari abana baciye ubwenge kandi tuvuga tuti dutegerezwa kubategura ku buryo n'igihe bazogera mu w'icenda ngo bakore ikibazo cya leta bizogaragara by'ukuri yuko ari abanyeshuri biga mu ishuri ry'akarorero kuri radio seconde yakura makuru arabandanya ingorane igisata c'amahoteli gifise uno munsi ngo zatangwe mu mwaka na kabiri bivuye ku mahoteli menshi yubatswe kandi ingenzi ziyaroramwo zitateguwe ibyo bikaba bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ikigo c'ingenzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro Leonidas Habonimana mu gihe hariho abibaza ko izo ngorane ziri muri ico gisata zoba zatangwe mu kwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2015 Leonidas Habonimana agahamagariye abarundi kuvuga neza igihugu gihugu cyabo kugira amafaranga ava mu gisata c'ingenzi yiyongere kubijanye n'amahoteli nagenda babwire yuko hari ikigwa ca banki mondiale cakozwe muri uwo mwaka na wa 2016 cyagereza kwerekana yuko igisata cy’ingenzi ari cyo gisa nica nicasizikajwe n'ibi bintu n'ibi bihe duhitiyemo ariko nahone amahoteli y'ubujumbura usanga ariyo cyane cyane yahuye n'ibibazo kandi si amahoteli yose amahoteli ari mu migwi itatu hariho amahoteli manini manini amahoteli hotigamu hakaba amahoteli yo hagati hakaba n'amahoteli abayabaye aya mahoteli rero manini manini nka kurebye Tanganyika roka royal palace ayo o yarahuye n'ibibazo kuko ingenzi zahora ziza kuyashikiramo nizo zagabanutse kuza zigabanutse kuza uca usanga ba bantu ya mahera baziga muri abo bantu baza yaragabanutse mugabo ngenda babwiza ukuri ikibazo musozi n'amakuru yacu abantu barabira ku bandi ugasanga bariko badandaza ibintu bisa kandi bakorera mu bibanza biri kumwe ibyo ngo bikava ko abarundi batamenyereye iby'urudandaza ibyo bivugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje w'ihiga ca leta musharitse Desire agasaba ikigo kijejwe guteza imbere abagwizatunga api ko co baronsa inyigisho zibereye kugira ngo bamenyere ingene boteza imbere urudandaza rwabo ikibazo cyerekeye abadandaza bato bato umwe wese uko abyumva aca arabira kuri mugenzi we ugasanga uwazanye nk'akabutike eh, ahakurira ibarabara uwundi aje kugurisha bya bindi nyine ugasanga n'aho baje bose barondera yuko bunguka ugasanga akanyungu kabaye gatoya ibi rero bijyanye n'ukungene abarundi twaretswe ntidusanzwe dufise mu mico yacu iby'urudandazwa mu ngahe bujumbura mu myaka iheze murabona ko abadandaza benshi arabo bita abahindi canke abaziyatike ugasanga abarundi ni bake binjira mu rudandaza kubera yuko ntibitusanzwe biturimo ibi rero bisaba rero yuko habaha inyigisho hariho ibigo rero bisanzwe bibikora eh, haba mu Bushikiranganji bw'ubudandaji canke muri ca kigo kijeje guteza imbere abagwizatunga bitapi baragerageza rero kwereka abarundi ngene botegura urudandazo rwabo no kungene borukora ariko rero ni igikorwa ca misi yose tugasaba na mwebwe abamenyesha makuru yuko uh, eh, cyane cyane nk'amaradiyo canke amateleviziyo asanzwe akorera muri icyo gisata ko yofasha ukungene uh, twokwigisha abarundi ngene bakora rudandazwa bakora business amakuru twe tute kubashiza akaba araha agarukiye tukore tukengurukiye mwege mwese muriko mutega mugore rugindavyi neko ndabashiza nabipfuriza ko muranirwa manize kuba namwe mukobwa muza kurangura n'agahwana